pažinčių rinka yra aplinka, kurioje tam tikra žmonių grupė vertina tam tikrus įgūdžius arba savybės. Um, tai aplinka, kurioje tam tikri įgūdžiai yra vertinami labiau negu kiti įgūdžiai. Ir aš nekalbu apie rinką taip lyg būdą kažkaip mainytis seksu, mainyti seksą į, į emocinį palaikymą ar į saugumo jausmą, ką dažnai daro žmonės, kai liktais bando nupirkti moteris, kaip pasakyti, savo kūnų, savo meilę, vyro dėmesį ir vyro saugumą ir, ir a, tai, kad vyras aprūpina ją. Ja. Tai aš kalbu čia ne apie tai, kad seksas yra kažkoks tai sanduris, bet e, pažinčių rinka yra paprasčiausiai ta vieta, kur žmonės vertina kitus žmonės, kurie atitinka jų poreikius. Tavo vertė pažinčių rinkoje, iš vis rinkoje, tavo vertė yra visos savybės, kurias tu gali pateikti savo partneriui visas savybės, kurias tavo partneris vertina ir tu turi pasirinkti tokią rinką, kurioje būtent tos savybės, kurias tu turi, bus vertinamos aukščiausiai. Paprasčiausiai tai būtų suprasta taip. Jeigu aš noriu žaisti NBA, tačiau aš jeigu nesu aukštas, tai kad ir esu geras krepšininkas, mano šansai, kad man, aš pakliusiu NBA yra labai maži nes krepšininkų vertinimas yra ūgis. Todėl man geriau, jeigu aš siekiu sportinės karjeros, rinktis kažkokį kitą sportą, kur galėsiu išnaudoti savo kitas savybės. Tavo vertė yra visiškai priklausoma arba relativi nuo a, konteksto, kuriame, <laughs> kuris tave supa, arba kitaip sakant, nuo situacijos. Jeigu tu esi drovus, intravertas, e, mėgstantis mąstyti, užsidaryti savyje, tai greičiausiai tavo vertė bus daug didesnė e, meno galerijoje negu naktinėme klube. Tuo tarpu, jeigu tu mėgsti bendrauti žmonėm, mėgsti pokštus sakyti, mėgsti priekinti kitus, mėgsti tiesiog linksmintis, tada tavo vertė bus daug didesnė naktiniame klube negu meno galerijoje. Tavo vertė taip pat priklauso nuo pasiūlos ir paklausos dėsnio rinkoje. Kitaip sakant, ko yra daugiau - moterų ar vyrų. Jeigu vyrų yra mažai, o moterų yra daug, tada moteris turi mažesnės galimybės rinktis arba, kaip pasakyti, susiporoti. Todėl to vertė išauga. Tuo tarpu, jeigu vyrų yra labai daug, o moteris yra ten 3 ar 4, tais atvejais moterų vertė daug labiau išaugo už vyrų vertę. Taigi turėtum išnaudoti tai ir įvesti save į tokias situacijas, kur moterų yra daug daugiau ir tavo vertė išauga. Yra labai daug kontekstų, prie kurių vis e, skirtingos, kaip pasakyti, tavo skirtingi tavo įgūdžiai, skirtingos tavo savybės yra labiau vertinamos. Kaip sakau, kad pavyzdžiui ten um, vyno skanavimo burelė bus vertinamas vėlgi tavo išvalgumas ar dar kažkas, tai ten kokiuose aktorinio klasėse vėl tavo iškalbos vertinimo ir taip toliau, klube vėl kažkas kitas vertinimo. Tačiau yra ir, ir tokie dalykai kaip tavo e, fizinė kūno struktūra, tavo sportiškumas, tiesiog tavo formų vyrišku, vyriškumas išlaimina savo kūno. Tai būtent šitas dalykas pakels tavo vertę pažintinę beveik visose kontekstuose, kad ir kaip tu į tai žiūrėsi, nesvarbu kokioje situacijoje, nes moteris nuo pat pradžių, prieš dar netgi spėjant jom pagalvoti apie vyrą, Tiesiog pasąmoningai jos vertina iš karto vyro formą, tai ar jis jo pečius, ar jis turi V formos krūtinę, jo vyriškumą, sportiškumą. Ir pagal tai jau pa, patys pirmi pasąmoningi potraukio tie signalai jau gimsta arba ne. Tai būtent, tai, būdamas geroje formoje, tu automatiškai, e, kaip pasakyti, išprovokuoji iš moterų tą potraukio signalus, tą traukos signalus. Pavyzdžiui, paimkim labai plačiai tokį dalyką kaip a, miestas, didelis miestas. A, kur a, rinka, <laughs> kaip pasakyti, kur yra geriau būti? Ar ten kokiam Alitui, ar Vilniui? Kadangi Vilniui yra daug daugiau žmonių, tai yra daug, kaip pasakyti, daug didesnė rinka, todėl tai daug daugiau galimybių susirasti a, tau a, žmogų, kuris vertins tavo savybės. Ir tuo tarpu mažesniuose miestuose um, Skaityk, vienintelis būdas susipažinti su naujomis merginomis, tai tik tai per draugus, per savo socialinį ratą ir dažniausiai tai bus žmonės, kurie neturės bendrų interesų su tavimi. Dėl to, jeigu tu nori rimtai žiūri pažintis, rimtai žiūri savo gyvenimą, tai žinoma, turėtum gyventi Vilniui, Kaune, Klaipėdai, nes nežinau, ne, kokio dydžio yra Klaipėda, nežinau, ar ar, ar, ar ten galima išnaudoti gerai pažintinę rinką, bet dėl Kauno ir Vilniaus esu užtikrintas. Taip pat gali, pavyzdžiui, vasarą keliauti, padirbėti į kitas šalis, kur vėlgi tu turi ir išnaudoti tai, kaip vėlgi, vien ieškant darbo, pavyzdžiui, tai, kad tu moki tam tikrą kalbą ar turi tam tikrą įgūdį, vėlgi tavo vertė pakyla bet čia jau būtų darbos paieškų rink tavo vertė, tavo, kaip pasakyti, šiame kontekste tavo vertė jau nebe pažintinė vertė. Kita vertus, pavyzdžiui, kadangi aš buvau Kipre ir aš kalbu rusiškai, tačiau a, turiu tokią, tokį europietišką vaikino įvaizdį, tai labiau netgi britišką galėčiau pasakyti. Tai, ta prasme, tiesiog aš prisižiūriu save labiau negu rusų vyrai, ir iš pažiūros visiškai netrodau kaip rusas, tai tuo atveju, kadangi, pavyzdžiui, mieste, kur aš buvau, Kiprė Enapui, yra labai labai daug rusų, tai suteikia man neįtikėtiną pranašumą, nes aš atrodo daug patraukliau negu rusai a, iš Rusijos ir aš kalbu rusiškai. Tai vėlgi man tai suteikia labai daug pranašumo prieš, prieš visus kitus. Taip pat jeigu tu įsigyji darbą, kur tu susipažįsti su moterimis, arba kur tu turi tam tikrą autoritetą arba aukštą statusą, kaip pavyzdžiui barmenas, tai turbūt čia jau nėra naujiena ir akivaizdu, kad porose yra pilna moterų ir patiekiant gėrimus, tu visą laiką bendrauji su merginomis ir merginos būriuojasi aplink tave, jeigu tu dar esi išvaizdus, tu tai visą laiką pakelia tavo vertę. Taip pat kaip jeigu tu esi fotografas ir tai pas te fotografuojasi daug moterų, kadangi, pavyzdžiui, kitos merginos mato, kad tave supa vien moteris, vėlgi tavo rinkos vertė išauga, nes tai suteikia tokią iliuziją, kadangi daug moterų tavęs geidžia, tai <laughs> ir aš noriu tavęs geisti. Čia tas pats, kas, e, pavyzdžiui, yra žurnalai ir e, ten koks ten Justinas Bieberis ir labai daug merginų jo nori, dėl to automatiškai dar daugiau merginų nori, nes kadangi visos merginos jo nori, tai turbūt ir aš turėjau norėti. Čia yra toks pasąmoningas, labai gilus evoliucinis, evoliucinės psichologijos principas ir tai kaip veikia statusas apie ką aš pakalbėsiu vėliau. Taip pat yra labai svarbu, kaip toli gyveni nuo miesto centro. Turėtum gyventi kuo arčiau miesto centro. Jeigu manome, iš vis turėtum gyventi pačiam centre, kaip pavyzdžiui aš gyvenu pačiam centre miesto. Tai vadinama geros logistikos. Tai reiškia, kad tiek jeigu aš einu e, į klubus, tiek jeigu e, aš einu į pasimatymą, aš visą laiką tai bus miesto centre man <laughs> nereikės mokėti už nieką, ta prasme, už tam transportavimą. Tiek merginai yra viskas paprasčiau, nes jeigu, jeigu jinai nori užsukti pas mane namus, tai tai nėra kažkoks didelio, kaip pasakyti, svarstymo reikalaujantis dalykas, nes jau mes ir taip esam centre. Ir e, iš esmės būtas, tu, tu, turint būstą centre, tai yra turbūt daugia, did, kaip pasakyti, labiausiai nulemintis dalykas tavo socialinio gyvenimo kokybės ir pažintinio gyvenimo kokybės, kuris iš tikrųjų nereikalauja nieko, par to, kad tau reikia susirasti būstą centre. Nu, kaip pasakyti, nereikalauja jokių įgūdžių. Ir pavyzdžiui, jeigu tu mėgsti eiti naktinius klubus, kaip aš mėgstu, tai 30 minučių važiuoti iki naktinių klubų ar atgal iki savo namų yra tiesiog žudantis, žudantis dalykas. Ir jeigu tau nepavyksta surasti būsto centre, tai bent jau turėtum surasti būstą netoli, a, a, kaip pasakyti, autobuso stotelių ir netoli viešojo susisiekimo visokių vietų. Jeigu tu neturi pinigų, tai tame nėra didelė problema. Visą laiką yra būdų, kaip rasti būstą, nors ir turint mažai pinigų, tai vienas iš variantų yra susirasti, su kuo gyventi, dalintis būstą. Kitas variantas yra visą laiką gali surasti būstą netokį brangų nes aš asmeniškai esu radęs labai pigių būstų miesto centruose, skaityk, nu, žykingas sumas. Ir kita vertus, jeigu tu surandi kambariokų, tai vėlgi labai gerai, jeigu tai būtų moteris, labai gerai, nes e, tai yra vėlgi galimybė <laughs> tau pažinti daugiau moterų per ją. Svarbu su jie nesantykiauti jokiais įmanomais būdais, nes jeigu santykiausi su kambariokė, tai, tai tiesiog sugadys <laughs> tavo socialinį gyvenimą. E, kambariokė mergina tau gali suteikti labai gerų patarimų ir taip pat tu gali pažinti jos draugus. Tik sakau, įsitikink, kad tu su ją nepermigoji ir įsitikink, kad e, po truputį, po truputį jinai susipažįsta vis daugiau su tavimi ir jinai supranta, kad tu ieškai merginos, ieškai, kad ir ko tu ieškai, ar trumpalaikį, ir ilgalaikį santykių, nebijok to pasakyti. Ir aišku, Ta prasme, jeigu tai ieškai trumpalaikių santykių, tai negali sakyti, žiūrėk, ar čia bus tvarko, jeigu aš karts nuo karto prastėmsiu kokią moterį, mes pasi, pasimylėsim vienam iš tų kambarių. Turi, žinoma, būti subtilesnis ir tiesiog sakyti, kad, ei, žiūrėk, aš karts nuo karto mėgstu išeiti į naktinius klubus, gal ir tu nori prisijungti. Ir išeisiu su ja, jinai pastebė, jeigu jinai pastebės, kad tu esi aktyvus, kad tu mėgsti bendrauti su merginėmis jinai po truputį viską pati sąmoningai supras. Ir žinoma, jeigu, jeigu e, taip pat turiu pasakyti, kad žiūrėk, karts nuo karto gali būti taip, kad gal pas mane užsuks kokia tai mergina ir aš tikrai noriu sukelti jokių nepatogumų. Ir jeigu, tavasme, tai yra tau kažkas, kas tau netinka, iškart tu man tai sakyk. Bet, bet kokiu atveju aš, ta prasme, nenoriu, nenoriu, kad būtų jokių problemų ir aš pasitengsiu tai daryti, kad uh, sutartas tam iš anksto, kad e, niekada tai nebūtų, jog tau trukdytų mokytis ar trukdytų dar kažkokių tokių dalykų. Dauguma studenčių, merginų, ta prasme, <laughs> šitie dalykai yra akivaizdus ir suprantami. Ir ne, tikrai, jeigu tu mokėsi tai pateikti subtiliai ir, ir nuoširdžiai, jinai tikrai tave supras. Vėlgi, tavo socialinis gyvenimas turėtų būti a, susijęs su tavo pažintiniu gyvenimu turi rasti vietas, kur gali išreikšti savo patrauklius, patrauklias savybės, kaip pavyzdžiui, jeigu tu domiesi menu, arba jeigu tau patinka šokti ir esi gudė šokose, ne tik, kad moteris tave, kaip pasakys, labiau vertins šokių burelėse, bet, e, bet tau pačiam, tu pats pagerinti savo įgūdžius, tu susipažinsi daugiau moterų ir tau nereikės aukoti ten trijų valandų <laughs> ir bastytis po naktinius klubus. Tai yra daug paprastesnis būdas, kur tu, kaip jau sakiau, nušauni vienu šūviu porą zuikių. Apie tai, kur pažinti, susipažinti su moteriamis, geriausios vietos, kur gali susipažinti su moteriamis, jau padariau vieną audio įrašą, kurį gali surasti taip pat. Bet e, vėlgi turi suprasti, kad tam tikrose vietose moteris vertins tam tikrus tavo e, pat tuos įgūdžius. Pavyzdžiui, tavo in, intelektas, tavo empatija, tavo išsilavinimas galbūt bus vertinamas labiau kokiuose, nežinau, intele, intelektualų pokalbiuose, pavyzdžiui, ten knygų klubų kokiuose bureliuose ar knygų ten mugės kokioj konferencijoje nei jis bus <laughs> vėlgi vertinamas klube. Jeigu tu eini į vietas, kur, pavyzdžiui, dominuoja kokie turtingi žmonės, ar kur, kur <laughs> moteris ieško turtingų žmonių, ir akivaizdu, kad tu niekaip nei savo išvaizdą, nei savo socialinių statusų negali pasigirti turtais, akivaizdu, kad tavo vertė kris labai stipriai. Taip pat kaip, kad ir tu neturėtum labai daug patrauklių įgūdžių, kaip jau sakau, jeigu yra kažkokia aplinka ar erdvė, kur beveik nėra vyrų, bet yra labai daug moterų, tavo vertė nesveikai išauga. Todėl bendru atveju turėtum stengti save įvesti į tas situacijas, kuriuose tavo natūralūs gabumai, tavo savybės patrauklios, jos yra vertinamos daug labiau negu kitose situacijose. Nėra nieko blogiau, kaip vaikinai, kurie turi kokių autizmo nežinau, sindromo ar, ar kurie tiesiog iš esmės yra intravertai, kuriem nepatinka klubai, kurie <laughs> nesijaučia ten gerai, kurie jaučia įtampą. Kaip va tokie vaikinai, kurie eina į klubus ir bando, nežinau, susirasti merginą ir ieškoti nuotikių. Nes daug lengvesnis būdas tau tuos pačius nuotikius rasti ir tuo labiau merginą, tai yra vietos, kur tu gali susipažinti su moterimis, kurios vertins tavo intelektualumą, tavo introversiją <laughs> daug labiau. Ir vėlgi socialiniai kažkokie bureliai nereiškia, kad tose vietose visos moteris nori tik ilgalaikių santykių. Esmė, kad e, jeigu tu nori trumpalaikių santykių, tu aišku žinoma nesakai, kad žiūrėk, man patinka, man, man tu patinki, bet aš tas noriu tik sekso. <laughs> <laughs> nes tai bus kvaila. Žinoma, tu turi pateikti tai moteriai priimtiną formą, kad jos nežeistum ir nesuprastų tavo ketinimus. Sakyt, žiūrėk, man patinka tai, ką mes veikiam, man patinka su tavim leisti laiką, tu man patinka kaip žmogus, bet tiesiog šiuo metu aš per daug esu užsiemęs, aš nenoriu nieko rimto, aš nenoriu įsipareigoti ir nežinau, ką tu manai, ar, ar tu sutinki su su, su šita situacija, nes aš tikrai noriu tęsti santykius, nenoriu tave matyti, bet e, nenoriu, kad tai iš... Nenoriu, kad tu tiesiog tikėtumės to, ko aš negaliu steigti šiuo metu. Ir jeigu tokiais atvejais mergina pasako ne, kad aš noriu vaikino, aš nenoriu paprastų tokių neįpareigojančių santykių, aš noriu kažko labai rimto, tai tais atvejais sakai, okei, okay, cool, tai um, nežinau, likim draugais ar kažkas tokio, bet e, tu esi atviras nuo pat pradžių ir nebandai, kaip pasakyti, apgauti nei savęs, nei moters.